من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren ashirin da biyu ga watan rajar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida daidai da ashirin da shida ga watan agus shekara ta dubu biyu da biyar ashirin da bakwai muna karatun littafin arrisala ta al-imam ibn abi da al wani. Allah madaukakin sarki ya gafarta miki muna gabar da muke daddala muke kai da komowa a kan ta saboda mu fitar da bayanai Allah saboda an karya a daidai gabar ta zo daidai da sa'ad da mutane ke yawan tambaya dangane da me ake nufi da salaf kuwa ne ne salaf kuwa ne ne salafiya menene hujja a kan kawo wannan tafarki da kuma lazimta cewa shi kaɗai ne tafarkin shirya malam yake wa tibai salafi salihi da kuma wajibi ne a gidan mazan jiya mutanen kirki wajibi ne abu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutum gidansu da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wa kisa'u asarihim kuma a rinka bin bin su ɗaya bayan ɗaya inda duk suka sanya su suka ɗaga mu kuma mu mai da kawo mu a wannan wurin walisu bisari lahum kuma wajibi ne a rinka roƙa musu gafara ta a sake a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a ci mutuncin ko wasu matansu ko ɗa'yanki ko jikokinsu, ko sahabbai ko duk wani wanda ya lajince su wannan magana ce ta sababar da abubuwa da dama waɗanda jiya muka fara tattauna su in sha Allah ta'ala waɗanda kaɗan daga ciki ana cewa ku da ke cewa kuna bin tafarkin malaman farko malaman farko sun rinka zuwa suna kai farmaki haka siddan ba a ci ba ba a sha ba suna kasa kafirai suna kashe musulmin da ba su ci ba da su ba sai na ce a'a malaman farko ba sa kai farmaki haka fiddan su kashe ko su ci mutuncin mutumin da bai ci ba bai sha ba ko musulmi ko kafiri mu ma ɗin haka ne ba na kashe mutum haka fiddan mutumin da bai ci ba bai sha ba musulmi ko kafiri to amma sai dai matsalar da ta faru ita ce a yau harkar kasashen watsa labarai tun daga jaridu da ainihin gidajen rediyo da talabijin da harkokin da suka shafi harkar intanet da makamantansu sun kasance a hannun maƙiyan mu ne kafirai don haka za su iya ƙirƙirar website za su iya ƙirƙirar ainihin wato duniyar gizo za su iya ƙirƙirar gidan jarida ko gidan rediyo ko gidan talabijin na ƙarya sai su rinka tsara labaran ƙarya suna propaganda domin su ainihin ƙaryata ko kuma su ainihin ƙarya ko sharri ko ƙazafi da musulunci ainihin da musulmai sai na da kake saurare na ko ka san cewa samarin nan guda goma sha tara da ƙasar amerika ta ware ta ce tana zargin sun suka kai mata farmaki wanda a cewar amerika sun riga sun yi ƙunar baƙin wake sun mutu waɗannan samarin sa'ad da ta take nuna su a gidajen talabijin iyayensu suna jan ƙasashen ƙasashensu ƙasashen jordan da ƙasashen masar suna nuna su kuma a tashoshin aljazira da arabiya suna cewa mu dai waɗannan ne ya'yan mu ƙarya take a halin kuma Amurka tana nan tana cewa ga su sun sun kai hari yanzu ne gaskiya ga mutum a hannu ana cewa ga su nan amma Amurka tana nuna cewa wannan shi ya kafa kansu don ya ƙarfafa maka dukiya amma ka je ka karanta sa'id cikin da ko wanda zan kawo shi an gina kaɗan insha Allah ka je ka karanta topic din da yake magana akan who controls the media ya yake sarrafa kafofin watsa labarai a yau shi ɗan harkar kafafen watsa labarai tana hannun kafirai ne a yau kuma suna amfani da babban makami shine labari ɗin wajen ainihin sarrafa duniya bbc da kuke ji da hausa ne da rana ne da menene da menene mu ne amerika da kuke ji mu ne jama'ar jamus duk abubuwan da kuke ji baki ɗaya har jazirar da arabiya sun kasance duk labarin da za su bayar in ya saba amerika amurka za a ja kunnen su in ko sun za su gane kuskuren lokacin da jazira ta zan tana fitar da gaskiya da ainihin kasa arabiya da suka zan suna fitar da gaskiya abubuwan da ke a ƙasashen afghanistan ba a aka ma ko ainihin wato kayan aikin jazira ba a ƙasar afghanistan aka rigirgiza komai aka kusa kashe suranta wanda yake ɗauko rahoton suka je suka kafa tashi kiristiyana anan sai zama kowa daga wurinta yake karɓar labarai sai abin da ta ƙara sun rusa na mutu sun kafa tashi saboda haka idan za ku karɓi bayanai daga hannun kafofin yaɗa labarai su rinƙa lura kar gudu ji shi ana faɗi da Hausa ka ɗauka duk abin da ake faɗi ɗan uwanka ne hausa ba za su iya ƙarya ba koma gudu ya buga tambayi halilu ahmad je ka ji ya koyo shi daga bbc aiki yake a tashar bbc sai aka tsara labari wanda ya tabbatar ƙarya ne kuma ya tabbatar in ya karanta labarin nan ya cuci ƙasar shi najeriya ya cuci arewa inda ya fito ya cuci ƙabilar shi da haifiya sannan kuma ya cutar da addinin shi na musulunci sai ce ba zai karanta ba haka ce ke ɗayan biyu ko zai karanta labarin nan ko kuma ya bar aiki sai ce ya zaɓi barin aiki ka je ka tambayi Halilu Ahmed ya tsaya abin da ya bare shi ke saboda labarin ne zai karanta ya tabbatar ƙarya ce kuma zai rigirgiza kansu da addinin su da rayuwar su da ƙasar su da haka ya kamata ka san wannan tukuna amma ka je kai ƙoƙarin karanta wannan article ɗin na David Duke wanda zan kawo an jima sa ke. amma dai tayakin din shi ne who controls the media ya ke sarrafa kafofin watsa labarai za ka ji da duk da kansu zai ce muna ji muna gani shugabanninmu amurka suna kera mana ƙarya. ba a yadda za mu ce dai mu fito mu kare ta da gargadon yadda za mu iya kai to matsalar ita ce wannan zargin da ake wa salafiya cewa suna kasa mutane waɗanda kafirai ne ba su ci da bisa ba kuma annabi bai yi haka ba suna kasa mutane musulmi suna kaza suna kaza shine nake alhamdulillahi ko kuma mata Allah ni da ke magana ba ni daga cikin waɗanda ake zargi da haka amma da ita ana zargin wasu daga cikin mu ne wanda sakamakon wannan zargin har ya kai ana cewa su ba salafiya ba ne kawari ne irin su usama bin da sauransu amma Allah ya sani mu ma a iyakar sanin mu da ke dawar Allah da ke dawar mu abin da muka sani Usama bin Laden musulmi ne ahli sunna ne ne bin manhajin salaf ne ba ba tawarije bane rahotanni da zaka je kana karantawa a jaridun arna da jaridun amerikawa da makiya addinin musulunci da abubuwan da zaka karanta a kan intanet cewa Usama bin Laden dan ta'adda ne dan tawaye ne ba tawarije ne wannan kan su su ma sun yi wa kansu catholic lokacin da aka samu protestant suka kalle musu ne suke ce musu ba protestant ba kawai ba in gana da babin na wasu ga an sa littafi mai tsarki da afirkinsa kafin abin da ake nufi da kusa ta tsayuwar littattafan kawari jawaye wani kiristoci waɗanda suke kuruji ala mafi nasiraniya. Wani mun gane wannan da ko da haka don sun zarge mu da cewa mu ɗan ta'adda ne ko kawarija ne mu ne san mu ba ɗan ta'adda ba ne amma ta ma'anar mu ba ɗan ta'adda ba ne mu ba ɗan ta'adda ba ne a bisa fassara su amma mu ɗan ta'adda ne a ƙarƙashin imanin mu na musulunci domin ba za ka taɓa yin addinin musulunci ya ci ɗari bisa ɗari ba sai ka zama ɗan ta'adda domin Allah ne da kansa Qur'ani yake wa iddulahum mastata'atun min quwwatin ku yi wa kafirai tattali tattali iya iyawarku sai ce tattalin ne min wasu na ƙarfi wa min kai khailu da da ɗaurarru horarrun dawakai biya bihi aduwallahi wa aduwakum ku ne razana menene turhibuna ai kalmar ma Buna. ta yi kama da Ingilishi wa terrorize ku rinka firgita makiyan Allah ku rinka terrorizing din su don haka in dai har kana cikakken musulmi mai imani da Allah sai ka yi tattalin ƙarfi ƙarfi na jiki ƙarfi na makami wanda za ka rinka razana kafirai kafiran Allah yake makiyan Allah ne kuma makiyan ku ne ga Allah ya saka wannan a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Muslim sai yake ala innal quwwata ƙarfi da Allah yake cewa ku tattala a nan haramiya harbi ko iya harbi ko ka iya harbin bindiga ko ka iya harbin abubuwa makamantan haka ko ka iya kwari da baka ko ka iya harbin maki ko ka iya harbin jama ko ka iya sauki ko ka iya kaza manzo Allah yana zaunar da sahabbai har yana koya musu ya koya musu sai ka fiye ba suna farko da kansu suna gaji da kansu ya fito ya ce eh haka dai ku yi marmaza ku iya harbi kakan kuma Isma'il maharbi ne saboda haka idan irin wannan ta'addancin ne wanda ya zo ƙur'ani da sunna mu cikakkun ɗan ta'adda ne gaba da baya amma in ana nufin ta'addanci zalunci irin wanda amurka take yi mu ba ɗan ta'adda ba ne irin waɗannan ku ko ka sai a jiya nake cewa bari mu bar Usama bin Laden da kansu ya amsa ainihin wannan tambayar ko kuma wannan shubhar ainihin da ake kawowa wannan ga shi daga website na jaridar don.com www.dawam.com jarida ce ko kuma newtelegram.com ita ya jarida ce ya ka iya samun cikakken bashin na wannan in ba haka ba buga www.google.com ko www.google.co.uk ko www.87.com ko www.yahoo.com slash chat duk za ka iya neman waɗannan abubuwan sai ka rubuta Osama claims he has meat. If US uses me and it will get some response. Sai ka iya sa wannan a cikin chat ba a inda zai nuna maka inda ake binciken. kalmar kalmomi da nake amfani da shi wani yare ne ne wani yare ne na harkar kwamfuta an ka iya da je ka samu wani sai ka sa mai wannan kasa din yana ji ko in can duka ce ka je ka sa musu suka ji za su gane wani yare ne ake magana in ka fahimta ba kar ka je ka ce kai da san me ake cewa ba sai ka je sai ka sa wani in ma ka sa yana in can duka ce kai ya karɓa ya samo maka rasu ɗin ya yi maka komai har printin ɗin ma sai a yi maka ka zauna a zaune kai alhaji birni kuɗin ka sai maka aiki amma zan maka iya da kanka because you live in an information age muna rayuwa ne a zamanin da bayanai suna da matuƙar amfani tun daga sa'ad da aka haɗa kwamfuta da telecommunication system shi ke nan duniya ta zama ta tsinke ta zama wani ɗan kurkucin ƙauye ƙwaya kwamfuta tana processing tana iya tattaro bayanai amma ba ta iya aika su telefon kuma yana iya aika bayanai amma ba a iya tattara su to ana haɗa su shi ke nan duniya ce ta haɗe wuri guda jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka a wannan hirar wadda aka da shi usama ɗin an yi ta da shi a ranar tara ga watan ainihin Nuwamba na shekara ta dubu biyu da ɗaya wato bayan yan kwanaki kenan za a ce ko kusan wata guda da yin wannan ainihin harin kunar bakin wake da aka yi na amurka wanda ya hira da shi shi ne ɗan jaridar ita dan ɗin sunansa hamid na mir hamid na shi ne hirar da shi hirar ya ce don kamar shafi hudu ke zuwa biyar amma ni kaɗai wannan matsalar nake so in tattauna mana wadda yake tambayoyin tsaya biyu kai nake so ku ji da an amsoshin ne yake miki in your statement of October 7th you explained satisfaction over the September 11th attack although a large number of innocent people perished in them hundreds among them were Muslims Can we justify the killing of innocent men in the light of the Islamic teachings? Yace Allah ba ta malam Usama. A jawabinka da kai na ranar bakwai da watan Oktoba, a cikin wannan jawabin naka ta ainihin wato bayyana gamsuwarka da kuma farin cikinka game da tsonar bakin wake da aka kaiwa gwamnatin ƙasa Amerika. Tare da cewa, da yawa mutane sun mutu waɗanda ba su shiga da fita ba ba masu laifin tsaye ba masu laifin zaune ba rika daga cikin mutanen ma musulmi ne ko za ka iya kawo mana hujjoji a bisa haskakawar shari'ar musulunci game da halarci ko hukuncin kashe mutanen da ba su shiga da fita ba haka fiddan? Ita na ce This is a major point in jurisprudence. Wannan matsala ce babba mai muhimmanci a cikin in my view, we at our religion, if an enemy occupies a Muslim territory, idan wani matsiyi ya mamaye wani yankin ƙasa na musulmi, and uses common people as human shields, sai ke amfani da mutanen gari a matsayin garkuwa, duk da za a kawo mai hari sai ya fashe da mutanen gari. Then it is permitted to attack that enemy, to a shar'anciya halatta fattar wannan maƙiyi wanda ya ainihin mamaye wata ƙasa ta musulmi ko wata ƙasa ta mutane amma yana garkuwa da waɗannan mutane. For instance, alal misali, if bandits bag into a home, idan wasu ainihin maɓarnata suka faɗi wani gida, a hold a child hostage sai suka riƙe ɗan mai gidan a matsayin garkuwa, wato sun riƙe shi kan ba a yi musu kaza ba, ba za su sake shi ba ko za su kashe shi ko makamantan haka. don misali sada kan attack the bandit to in wannan hali idan ɗan zai iya farma waɗannan maɓarnata and in the attack even the child may get hurt ko da kuwa a ƙoƙarin far kuɗin nan zai ji waɗannan su rauni wannan ya zo a cikin hadisin buhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je zai yaƙi wasu kafirai sai suka rinka turo mata da yara gaba gaba saboda sun san annabi ya hana a kasa mata da yara sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kafa tarkuna kamar yanzu ka ce idan farko, sai aka rinka harbin su ana kashe ƴaƴa da matan ana kashe ƴaƴa da matan har aka kai kan shi ne abin da ne yake son ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa bi yana ainihin lalata shuka yana fata ruwan wasu kafirai don ya samu ya kai gare su sai suka garkuwa da wannan ruwa da wannan shuka yadda ba za a kawo gare su ba har sai an karnata waɗannan sai annabi ya karnata din shehu dan sodiyo na yayi ya yi wa haka Gobara su yi mana aikin gafara ba kuma ba ne shehu ne san da zai ci su da yaki, ko da yasa aka rinka tuttuke shukar su ana karnata ruwan su karanta shi shehu a cikin littafin su mai suna sirajin ikhwan ko kuma littafin shi najmul ikhwan shi da ke ke fadin haka sannan karanta dallo a cikin tarihin da ya rubuta sun sagal mai so sun sagal mai so eh, shi hukumu su kuro abinda ne yake son ya ce jama'a mun gani shi tarihi su kuro ko abinda ne yake son ya ce hari da muke kaiwa mu ba mutanen gari muke kashewa waɗanda ba su da ba su ba don haka muke cewa kowa ya kauce daga wuri kaza ya kauce daga wuri kaza saboda za su iya zama wuraren da za mu kawo hari to idan har mutum bai kauce ba muka tashi mu ba shi muka hara ba ya mu hari wata dukiya ne ta amurka ko kuma wasu cewa gabanin amurka to in kana wurin ka rika da kai in musulmi ne sai ce Allah ya kanka idan kuma kafirai ne ke shi kenan ja ya faɗi ja ya ɗauka ko a wuce abinda aka ɗauke ke son ya ce kenan sai isa mai ci gaba da cewa America and its allies a massacring us in Palestine yake America da ita da tsayawanta su ne mana kisan ƙare dangi a ƙasar Palestine suna kashe mu kisa na ƙare dangi Kashmir da ƙasashen Kashmir Kashmir da ƙasar Kashmir and Iraq da kuma ƙasar Iraq jama'a wannan mata kisan da Usama yake magana yana magana shekaru biyar ne na baya haka kusan iraki kusan da ake a iraki yana magana abubuwan da ke faruwa ne daga shekaru biyar zuwa baya da ma na yanzu na tukuna yanzu ma mai na zai ce tuku to mu ɗan tsaya a nan wurin kaɗan don ku ji ce da cikin da gaske Amurkawa suna ainihin kashe min koko ba sa kashe min kafin mu ci gaba da wata magana ta tuku tukuna kamar yadda nan ya sa ya ce amerika da ta su ne mana kisan kare dangi a ƙasar falasini da ƙasar kashmiya da ƙasar kashmir da kuma can ƙasar iraki ina ina hujjar wannan magana falasini ai yahudawa ne ake faɗin da su amma amurka ce take idan makaman take ba su ga tankokin yakin ana rubuta usa a jiki haka a kashmiya haka ne a kashmir haka ne a iraki da ku ji abin da madeline albright ta ce wata tsohuwar ministan harkokin kasashen waje ta kasar america ku saurara ku ji abin da ta take cewa amma kafin nan tukuna na ɗauko wannan magana ko kuma zan ɗauko wannan magana ta ne daga wannan website da nake faɗi na David Duke don haka ka buga www.davidduke.com ko .net ko .org duk za ka iya samu a ciki. The Big Life a cikin na farko kan darasi na farko da ya faɗi ce babbar ƙarya wato an yi zuke ta mallo da turu reason hanga a tak of September 11 ya ce dalilai na gaskiya game da abin da ya sa aka kawo mana hali yanzu shi yana son wannan da yahudu ne a ƙasar Amurka, ba musulmi ba amma ce wallahi ba abin da zai fitar da mutu gaskiya yake dalilan da a mu suke ba mu, na cewa wai musulmi sun tsibinin mu ne haka fidda yake karya ne yake musulmi ba sa cin kafirai haka fidda yake akwai abubuwan da aka yi musu yake to shi zai bayyana waɗannan abubuwa shi ne wannan takarda wajen shafi goma sha bakwai ce amma da in yi ɗauki ɗan ɗaya daga ciki ku je ku duba ta akan wannan website ya ce ce ba da Duke da Duke ya rubuta National President European American Unity and Rights Organization Euro October 8, 2001 ya ainihin saka wannan akan internet takwas da watan October 2001 ya sa wani da misri ya fassara miki da larabci don haka ana iya samun wannan article din da larabci in za ka iya karanta da turai duk abin da yake a mukaddimar yake the mass media has told the American people a big lie yake kafofin yaɗa labarai sun faɗa wa ainihin wato mutanen America babbar ƙarya about the attack on September 11 game da ƙunar harin ƙunar bakin wake da aka kai na 11 ga watan September yake kafofin yaɗa labarai ƙarya suka yi zuƙi suka yi da purposely lie about why it happened sun wannan ƙaryan ne da gangan so as to cover up the true reasons for the attack shi wannan ne da gangan don su hana mutane su canza mutane daga fahimtar dalilan gaskiya na ainihin ƙunar bagin waken sun suka ce musulmi suna cin wani don wata sauka mana hari yake kun ga sun yi ƙarya wannan ƙaryar da suka yi don siyayya ta shiga cikin zukatan amurkawa har ma da aminci ya zama ba ma ya neman wanda dalili ne sai ce ya gamsu ba a kaunan mu ne shi yasa a kai mana haka kai an mu wannan da kyau ko jama'a Na understanding the real reasons why we were attacked will cost America the cost of more lives yake ba su san cewa sun kasa fahimta cewa dalilai na gaskiya na ainihin ta mana wannan hari wato sanin dalilai na gaskiya na ta mana wannan harin rashin bayyana su ke zai jawo amerika ƙara tsarin rayuka ne da dukiya our prosperity and our freedom da mutunci da yanci duk za mu rasa su saboda kin fito da gaskiyar dalilin da ya sa aka ainihin sai hari wato da an fito da hari da dalilan gaskiya na hari to da shi kenan iya wannan asarar da aka ce ba iya ke kenan amma ɓoye dalilai na gaskiya zai ja asarar ta ci gaba ta rayuka da dukiya da kuma wasu alherai da kuma yanki? yanzu don Allah daga 2001 da da bakin waken ta faru zuwa yanzu da Amerika ya sake zama lafiya a duniya duk inda da Amerika yake a duniya gaba ɗaya an saka shi cikin tsoro ya rasa yanki ko bai rasa ba ya rasa yanki duk wata hudda in ba amurka zo ce ba ni kofar gidanka zan kafa sabo sai ka ce a'a saboda mai saboda a iya kawo hari a narke sagon a narke gidanka ba amurka ya rasa alheri ko bai rasa alheri ba sannan duk inda amurkawa suke kuke su ake kusa na kare dangi ka ji je ka karanta www.agri.com amma wannan rusa ɗin ka karanta tun ba ƙwaƙwalwarka na da ƙarfi da za ka kusa tafiya saboda za ka ga kisa kusa da ake wa ba rufe da sauran kafirai hankalin ka zai tashi don haka kana buɗe wata ɗin sai an gargaɗe ka ƙwaƙwalwarka tana iya ganin abubuwan ban tsoro kuma? saboda za ka ga irin yadda ake kashe amurkawa ya a yanzu ta da amurkiya tana nan ta jiji kayan ta ƙofar ya yi haifar gidan bu ta ce ta ga dalilin da zai tashe ta daga wurin nan sai duk ya fito ya tuba game da lokacin da ya mutu na zuci ƙarya da ya mutu sannan kuma sun yaro su su gafarta musu kan ƴaƴansu da aka kashe an kashe ɗanta ne a iraki suna nan suna ta zanga-zanga duk wanda yake da duk yana kama intel satellite 904 ko 905 ka kama VOA tashar VOA ba ta rediyo ba VOA ta ainihin talabijin Ya ga ga inda mata suke kirin kiringo suna ta Allah ya suna shi ne buka albarka suna cewa a dawo musu da ƴaƴansu da matansu sun da ƴaƴansu da mazajensu sun gaji da wannan abu Gina mun fahimci da kyau ko? Wannan babban mutum da Amerika yake my dear friend ya ce abokai na. no american will ever forget babu wani da america da zai taba ainihin wato manta TV and television the unbelievable carnage this past September 11 yake babu wani amfani america da zai taba manta irin wannan abin da ƙarƙamin su da za ta iya gaskata miki ba cewa a ƙasar ka America ka ake yin wannan abu domin goma sa ka kaza an rushe pentagon house da ake ganin pentagon kamar ita ce rasu da ake da yake kwana ciki su mutane suke suna cewa duk abin da ake a duniya ana ganin ta a pentagon ko ga pentagon ta kama da ita ko ga benaye sun yi sun cinye da ita yake ke ba wani da amerika da kwakwalwarsa za ta iya ainihin wato tattata musu wannan abu Wadda sai take faruwa yake kamar abu ne kamar cin ake ganin abu wannan kar muqaddimar wannan ainihin article din na ake ne to mu koma inda yake magana dangane da irin kusan da ake a America Iraki cikin wancan lokacin kasan cewa tun kafin a fara yakin nan na Iraki ko ka san cewa America ta sa takunkumi hana shigar abinci da magani zuwa kasar Iraki wanda wannan takunkumin ya kasa miliyoyin 'ya'ya waɗanda ɗa'an da ko a yakin zuwa suna da aka yi suka yi cikin da suka wuce ba a kasa irin su ba a iraki ƙasar ya'yan laraba ya'yan musulmi jama mun gane wannan da ke ko to ku ji abin da yake cewa the death of 500,000 children yake mutuwar da ɗa'a dubu ɗari biyar suka yi a ƙasar iraki bayan ya kawo doguwar shimfiɗa a kan wannan magana sai ya kawo takaitacce hirar da wani ɗan jarida yau da ita Madeline Albright. suna wannan ɗan jarida Leslie Sahal yake Cikin of U.S. sanctions against Iraq yana magana dangane da takunkumin rayuwa da ainihin Amurka ta sawa ƙasar Iraki. Sai We have had that half million children have died. Ranke daɗe mun ji labarin cewa yara ƙanana rabin miliyan suka mutu a ƙasar Iraki. I mean, that more children than die in Hiroshima. Ina nufin waɗannan yaran da aka kashe su a ƙasar Iraki saboda yunwa da rashin magani. sun fi yaran da aka barbaɗa wa hodar tare dangi waɗanda suka mutu a ƙasar Hiroshima ta Japan. wanda uh, kuma kun san cewa is the price worth it yanzu wannan abin da aka yayi daidai ran ke daɗi a kan mutum ɗaya shi ne saddan da ake so a takura sai a kashe yara rabin miliyan ran ke daɗi wannan abin yayi daidai bari ka ji abin da kake madeline albright ce take Mm-hmm. ko take I think this is a very hard choice ina ganin wannan wata magana ce wadda take wato zaɓi ne ta bani wanda yake mai wahalar in iya iya zaɓen shi wato magana ce wadda take mai wahala amma sai take the price is worth it amma duk abin da aka yi ya yi a kan san azabtar da saddam shi kaɗai a kashe ɗaya rabin miliyan ɗayan da an kashe su ne da yunwa rashin abinci da rashin magani waɗanda ɗaya masu rai da lafiya da aka barbaɗa wa hodar ƙare dangi a ƙasar japan wanda har yau wasu ɗayan suna nan sun makasa sun girma amma ko da ƙare dangi nan da ta kashe adadin da ta kashe da yunwa da rashin abinci da rashin magani sai kashe a iraki ba sannan abin ya yi daidai ta ce ya mun ji wannan da kyau ko to ya tattauna abubuwa da yawa har inda ya kawo da rule reason for the attack dalilan gaskiya da ya sa ainihin wato aka kawo mana wannan farmaki waɗanne dalilai ne na gaskiya wato abin da gwamnatin mu ta gaya mana cewa ana kawo harin ne don so mu amerikawa sun ce ƙarya ne ga dalilai na gaskiya mun sun fito su ɗaya bayan ɗaya duk da gama kawo waɗannan dalilai baki ɗaya kuma wani abin mamaki wani yana ɗauko hotuna yana ɗorawa don ka ga irin kisan kan da ake sunawa da irin yadda tankokin ƙasashen amerika waɗanda a jikinsa an rubuta usa na gwamnatin amurka ne gashi nan amurka ta bayar an je ana kashe musulmi da larabawa da irin yadda ake rubuce gidaje da makamantansu sai da ya kawo waɗannan gaba ɗaya ƙarshen asusun ɗin na shi sai zai sai kawo shawarwari zuwa ga ainihin gwamnatin amerika waɗanda waɗannan shawarwari yake shawarwari ne guda biyar lallai ne gwamnatin amerika ta tsaya tunani a kan abin da nake so ka gane yanzu usama da yake cewa muna muna yaƙar mutanen ƙasar amerika ba ne sai dai gwamnatin ƙasar ita muke hari to idan har wajen gwamnati za ta rinka fakewa da mutanen da kake kira innocent people kuna jin wannan da fake da mutanen da ake kira innocent people to za mu kai mata farmaki ko da za mu kashe waɗannan mutane innocent people waɗanda ba su ba su ba kamar yadda saboda Saddam guda ɗaya aka kashe mutane fiye da miliyan ɗaya yara kusan rabin miliyan saboda saboda Saddam kuma ko jifan Saddam ba a ba haka kashe mutanen da sun fi mutum miliyan biyar a ƙasar afghanistan saboda wa saboda neman usama bin laden kuma korai ne su da ajefa da bisu ba shin yanzu wannan ƙoƙarin da amurka take yi mata kama wani mara gaskiya ko ta wahalar da shi ya kai tana kasa mutanen da ba su shiga da su saba ko ba su dokai ba to shi ne yake nuna ma ranawa a akan haka ya kun fahimta jama'a domin musulmi ake lalata da kala a cikin musulunci ya da wannan kai sai a tambaye ka kai addinin ka kai kafirci christianity ya da wannan ko ba sun ce addinin suke ke ba to sai a sai a zo ko sai a bayan malaman ku ba sa kallon talabijin ba sa karanta jarida ba sa karanta komai sai a ce yanzu Allah gafa ta malam musulunci ya yadda a kama mutanen da ba su ne su ba a kai sai a ce bai halatta da to amma kuma da kuke addinin ku ya halatta ne haka ya kamata jama'a idan baki ya san abin da zai tambaya to ya rinka tunanin me za a tambayi su shi kima bayan san jarida kwanaki ya yi tambayar da ta tsogalo miki in da yadda ba ya ce ran ke daɗe an ce kana son zuwa har yanzu ko ka tura ya ce gaskiya yana sa amma a roƙi Allah a roƙi ta shi kan Allah lokutan da yake da yawa ya bari yanzu ko ka haɗe ko ka biyu yake amma sai na maka tambaya wannan gidan rediyon na su a sun kasa sai ce yana da yana yake ce mu muna son giya sai kuma jinin mutane suke sa haka ya ce yanzu aka magana sai kuma ce ya nan manyan arewa amma ba gani su aka ba ko kun fahimta gaba to sai da haka duk wanda za ka gaya wani bakan magana ka rinka tunanin ranar da za a rana to shi ne sai isa mai shiga da cewa have the right to attack America for reprisal yace don haka musulmi ma suna da yancin su rama harin da America take musu da Islamic Sharia shari'ar musulunci sai ta ce Muslims are uh, should not live in the land of the infidel for long kada musulmi ne zai zauna ya daɗe a ƙasar kafirai the September 11 attack we are not targeted at women and children harin ƙunar bakin waken da aka kai sa sa'o da wata satumba ba a nufi mata da yara ba the real target were america's icon of military and economic power hakikanin abin da aka hara su ne dukiyoyin america tun daga abubuwan da suka shafi wuraren harkokin sojata na tsaro shi ne pentagon da kuma wannan wuri na tattali cibiyar kasuwanci abin da aka hara kenan in ya faru wani musulmi ya je ya san a kasar amerika an rika da shi ko kuma wannan shi ya ga san shi domin shari'ar musulunci ta ce kan musulmi ya je kasar kafirai ya san take kun ji abin da yake so ce the holy prophet peace be upon him yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ƙara Allah ya kara musu aminci was against killing women and children bai yarda da kashe mata da yara ba when he saw a dead woman in a war yayin da manzon Allah ya ga wata mata an kashe ta a yaki he asked sai tambaya why was she killed dan ne aka kashe ta ma'ana banzan Allah bai yarda da wannan ba wannan hadisi ne sahihi wanda yake cikin sunan Imam Ahmad da eh, sunan Abu Dawud da Musnad Imam Ahmad If a child is above 13, idan yaro ya fi shekara 13, and wield a weapon against Muslims, ya zo fito na fito da makamin su zuwa ga musulmi don islamic killing shari'ar musulunci ta yadda aka ce shi domin ya zama mu mumayyizi duk yaron da ya zama mu in ya zo ya taɓa makami a kanka to ya halatta ka ainihin maki kika kafe The American people to remember that they pay taxes to their government. Ya kamata mutanen America su suna suna fa biyan haraji da gwamnati. they da their president su suke zaɓar shugaban ƙasar su their government manufacturers' arms gwamnatin ƙasar su kuma tana kera makamai and give them to the Israel to Israel tana danƙa da ni Isra'ila Yahudawa and Israel uses them to massacre Palestinians kuma ita ƙasar Isra'ila tana amfani da waɗannan makamai tana yawa mutanen ƙasar Palestine kisan ƙare kun ji yadda ya ɗauko magana mutanen amerika su biya haraji gwamnati ta tattara haraji ta je ta kera makamai kuma ta ɗiba ta bayar a ji ainihin a kashe mutanen ƙasar falastin da american congress and endorses all government major majalisar dattawa ta amerika ita kuma tana sa hannu a duk abu da gwamnatin amerika ta tsara and this proves that the entire america to wannan ya nuna mana kenan cewa ƙasar amerika baki ɗayanta is responsible for the atrocities perpetrated against Muslims. Duk wani na na wulaƙanci da ake musulmi to duk mutanen ƙasar Amerika alhaki na kan domin talaka na biyan haraji da harajin ake wannan abu. Ɗan majalisar su kuma ɗan siyasa suna sa hannu a zartar don a taimaka nan zuwa wannan ƙasar. To don haka duk wani da Amerika yin aka kashe su nan. ba da zama cewa ba bai ci da duka da ya ci ya sa da hakkin sa suna ba kun gani ce ce da entire ƙasar kasar ba baki ɗaya duk wannan alhaki yana kan su because they elect the congress don su suke zaɓen majalisar dokokin ko majalisar dattawa I ask the American people to change their government to give us anti-Muslim policies. ita ne shi aina shawarci mutanen ƙasar amerika cewa su tashi su yi tsayin daka su yaƙi da gwamnatinsu a kan taɓa da musulmi da take yi the american people has risen against their government war in vietnam ai mutanen ƙasar amerika ne suka yi wa ƙasar su kawar baya lokacin da ake yaƙin vietnam dole kuma ƙasar su ta daina yaƙin don haka bai mazu da yau ma muna neman su su yi ilimin yadda suke su tashi su yi wannan kawar baya su tashi su gwagwarmaya duk yadda ba su amma ku gari ku gaskiyar lamari suna yi amma da abin ya kai al'amari sai zama an daina saka abin nan an daina saka su a talbijin ma ko makamantar haka tun kafin ma a fara yakin iraki daga cewa za a fara yakin sun ta zanga-zanga ina jin a nan na gaya muku akwai maskaranmu mu da ya yi mini waya daga amurka yake cewa ba sa iya fita ko ina a kwararo kwararon su saboda dare da rana mutane suna cika kwararo kwararo suna ta zanga zanga sai ɗaga hansa ɗin talfon su kara mana a windo haka ina jin irin hayaniya hayaniya hayaniya da suke suke to zanga zanga suke akan ba su yadda da abin da kasar su take yi ba ba su yadda na kuma yakin da kasar su za ta tafi a kasar iraki ba to da abu ya abu fa ne sai aka daina ɗauko wannan rahoton gaba ɗaya kawai ina fatar mun gane amma akwai waɗanda suke barin aiki shi kansu usama ya faɗi a nan akwai waɗanda hatta barin aiki suke su rubuta gwamnatin amerika cewa sun bar aiki an ambasadan ƙasan masar a zamanin jini kata ya rubuta yake ya bar aiki saboda irin yadda amerika ta ɗaura gindin ake kasa larabawa a ƙasar falastini to akwai waɗanda suke ainihin wato tsawar baya amma ne usama yake son yake. su ƙara ƙoƙari kuma su ƙara yawa su gallabi gwamnatin su lallai sai ta daina wannan yaki the american people should stop the massacre of muslims by their government dole ne mutanen ƙasa america su tashi da gwamnatin su ta daina ya musulmi kisan ƙare don Hamid ma ya sake tambayar Usama ya ce, can it be said that you are against the American government not the American people ala ga ta kamalan yanzu aka kai su aiki cewa ne. kai ba kana kin mutanen ne ya wato kana faɗa ne da gwamnatin ƙasar Amurka, da bin billahi da yake yes haka abin yake we are carrying on the mission of our prophet Muhammad peace be upon him sai ce ai saƙon manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam nake kokarin yaɗawa. the mission saƙon kuwa shine is to spread the word of God shine mu yada kalmar Allah abin mu yi wa'azi abin da manzon Allah ya bar mana aiki in to indulge karin people ba ya kasa mutane ba kasa mutane ba shine ne aikin mu ba yada musulunci shine ne aikin mu a ourselves a kar ka manta da cewa mu da kanmu a the target of killing mu kanmu America tana harin ta ainihin kafe mu destruction tana harin ta rugurguza mu an atrocity tana kuma ainihin harin ke mana kisa na ƙare we are only defending ourselves mu ba ya ƙar america muke ba sai dai kare kanmu muke this is defensive jihad wannan jihadi ne na ƙara kai aljihadi difa'i jihadi ne muke na ƙara kai ba mu kamar yadda ɗan sojiyo ba ya ƙar mutane ba ya ƙaita yi shi ne ya tashi ya kare wannan shi ne gyaran da ne wa ɗan boko ko da suke cewa ɗan sojiya ofo ya ainihin ƙaddamar da jihadi Ɗan ya suke ɗan boko ɗan hoje bai taɓa yaƙar wani ba ya karantar da mutane addinin musulunci ƙur'ani da hadisi amma su sarkin gobir na wannan lokaci yunfa ya ba da doka cewa duk inda aka ga ɗan hoje a kama shi a kashe a kashe ƴaƴansu da matansu da alma yunfa ya ba da doka cewa duk inda aka ga ɗan hodi a kama shi a kashe a kashe ƴaƴansu da matansu da almajiransu a kwashe dukiyarsu shi ne ɗan hodi ya ce duk wanda aka tare za a kashe shi ko za a kwace dukiyarsu ko za a ci mutuncinsu to ya tashi ya kare kansu wannan jihadi ne na kare kai ɗan hodi karantarwa ita haka ce a kashe shi a kashe matansu da ƴaƴansu da almajiransu a kwashe dukiyarsu yanzu Allah yake kuma wanda aka tayar ma kashe shi ko kwashe dukiyarsu ko cin zarafinsu in ya tashi kare kansa har ya rasu a haka ya sami darajar shahada hadisi sahihi cikin bukhari da muslim don haka ɗan sodiyo kare kansa yake to usama ma abin da yake cewa mu ba yaƙar kowa muke ba amma kare kanmu muke This is a defensive jihad. Wannan jihadi ne na kare kai. We want to defend our people and our land. Mu muna so ne mu kare al'ummar mu da kuma ƙasar mu. That is why I say that if we don't get security, don haka muka ce idan har mu da mu zauna lafiya ba, the Americans too will not get security. America ma ba za su zauna lafiya ba. Ma'ana ko dai abin mu zauna lafiya, su ma su zauna lafiya. in ku har suka hana mu zaman lafiya to shi ma ba za su zauna lafiya ba jama'ar musulmi ko kun san cewa tun 1950 tun da aka gama yakin duniya na biyu ake rusawa ana kashe ana lalata gonakin mutane a falastinawa babu wani dalili kawai wai sai don yahudawa sun karanta a littafin su wai cewa wai israel din nan is the promised land wai wannan kasar shi annabi dauda ya musu alƙawari za su dawo su zo su zauna don haka ingila da ta je ta mamaye ƙasar falastini shi ke nan sai ta rinka ɗibo yahudawa duk inda suke aka rinka tattare su sai a zo a samu kamar misali a zo tsakiyar birnin zaria ko tsakiyar birnin kano ko tsakiyar katsina ko tsakiyar sokoto sai a samu ba sokoto ko ba katsina ko ba zazzabi ko ba kano da gida nasa halal malal sai a ce ya fito shi da matansu da ƴaƴan su fito kawai haka hannu rabbana da gidan da kayan gidan su bari a ciki sai a ɗauko da yahudu da matansu da ƴaƴan a ce su shiga su zauna idan wannan da yahudu ya ja sai a kashe shi matansu da ƴaƴan su tafi bayan gari wajen fadama sai su kafa ɗan tanti suna rayuwa sai kullum ana nuna mata cikin tagumi ƴaƴa suna wasa kullum suna ganin uwarsu tana tagumi kullum falastinawa afwan falastinawa cikin tabi'i yaro in ya taso sai tambayi uwarsa yaya aka ne sai ta ce ai gidan nan da kake gani nan ne gidanmu ingila ta zo ta cire mu aka kasa babanka aka sa waɗannan yahudawa sai ce eh eh haka ne haka ne to shi kenan waɗannan yaran sai ce to yanzu ne ina amfanin rayuwa ina amfanin rayuwa cikin wulaƙanci da wulaƙanci rasa hada ga musulmi dan ba aiki ce ba saboda haka yaro sai je saka rigar wuta ya je kasa kansa ya kashe yahudawa sai kuma da ana tambayar malaman musulunci ina hukuncin wannan abin ko kuma sai ce ya halatta ko bai halatta ba amma da can ba su yi fatawa game da abin da ya huda wannan suka yi yaron nan da uwarsu ba kuma malaman suna zaune da su kawo wata mafita ba ana dai zaune su ake to haka abin Allah ya nufa haka Allah ya nufa to iya ya za a yi saboda Allah idan za ku yi fatawa a kan ƴaƴanku da suka ja baya suke kashe kafirai saboda sun wulaƙanta musu za ta jawo abin da zai sa yaran su yi haka jama'a ko kun gane wannan da kyau to Allah madaukakin sarki ya kiyaye to don haka yace in dai ba su zauna la in dai ba su bar mu mun zauna lafiya ba su ba su ba su zauna lafiya ba sai dai duk kowa ya kwana a hankalin shi don haka yadda yau da ne yake cikin gidansu ko gonarsu ko hankalin hankalinsu a tashe ko haka da yahudu hankalin hankalinsu ba a kance ke ba a ƙasar haka da amerika haka mutumin ingila ko amma don Allah wa ya fara shi suka fara yahuda nan ta kawo su aka ana jeho musu gwanzo suna sa ana ba su guntun burodi suna ci amma sun yayi gari yau sun fi waɗannan ɗan asalin ƙasa gata shi ne yanzu aka ce hanyar rigeniya suna fita daga gaza ko wallahi ka je ka ga fim din abin abin da zai gaskata maka qur'ani gaskiya ne yukhrijuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin sun yadda za su tashi daga wasu yankuna na ƙasar gaza sai ga su ana turo su manya-manyan gidajen da suka gina su bar wa 'yan ƙasar su amfani da su mana sai sun yi gurguza gidan sun karkasa bulan sun yayya ga kwanan sun yi kasa-kasa da katakon sai su watsar da su sai su tafi ba za su bar muku kai amfani da su ba kamar yadda qur'ani ya ce yahribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru Kulura ku masu hankali mutumin da ya bar maka gida ka yi amfani da shi ya ba ka magani ka ya ba ka abinci ka ki shi ne zai kawo muku allura ana kankaɗa muku kyauta ana biyan 'yan mata sun gama sakandare da matan aure suna aure suna kankaɗa 'ya'yanku wa ba rigakafi ce ƙarya ne dukkanin wani ɗan boko ne ko ɗan arabiya na ƙalubalance shi allurar rigakafi da kuke yi kariya kuke ƙarni ne ba alheri a cikin ta ko misalar zarafi wannan magana ina da ƙabalantar malami ne ko ɗan boko ne ko ɗan siyasa ne za ka magana ka je ka karanta management ka je ka karanta business administration za ka je ka ce wai kun yi bincike ne kuka bincika ka karanta science ne ko ka karanta biochemistry ko ne ka karanta ne ka karanta ko ka je ta kalibanci ko ka sarkin gargajiya ya je ya cikuku ya kansu da rawani iska ba ta shiga kansu ka je kai tura ya sun biyo sun ce maka kaza daidai ne sai ka ba ka ce mutane daidai ne ina ɗan boko ku a ƙasar nan muna da professors a biochemistry da chemistry da sauran makamantan haka me yasa ba za a je a bincike na gaskiya ba sai ce duk duniya ana yi abin da na gaya kwamishinan ilimi na jihar kebbi kenan mun ce muna hira da shi Profesa ne a biochemistry farfesa kayoji wace miki nufi, ba za mu taɓa yarda da wannan policin ba muna tafi da laptop ɗita na buɗe na ce miki karanta wani site akan kan intanet ta karanta sai yake yake eh, kan gaskiya matsalar dai dole a duba na ce a'a mu muna son a ƙaryata mu ne da muke faɗin haka idan ƙarya nake a ta na in kuma gaskiya ne to ku fito ku tsara da abin amma don mene ne sai a ce ne malamai suna maganganun da ba su san su ba kana da hankali kuwa an ce maka malamai ne mu tsira irin waɗanda kuke zuwa gaire su ne muku rubutu ni na san shi ne da addinin musulunci ka zama shugaban mutane kana baƙin jahili kana dai ka karanta boko fa baka san addinin musulunci da baƙin jahili ne kai ka san komai ba a harkar rayuwa ko da aka shi dole muku barazana mutum ya zo saure kwankwasan shi kamar wani ɗan oga yau yana barazana shi ne ciyaman shi ne vice shi ne kansila shi ne minista shi ne kwamishina abin da muke cewa tsakani da Allah matsalar alluran rigakafi mu kowane wata kuna zuwa kuna karshen mu ko muna karyatawa abin da muke so ku zaunar da waɗanda kuka gama yadda da su kakar a cikin ilimi su zo su zauna da mu yi musu tambayoyi su amsa mana su mana tambayoyi mu amsa musu a ɗauka a kasar kakar da komai kuma a saka a gidajen rediyo da talbijin ya muka hujjojin da ya sa maka ce allurar rigakafin nan guba ce kuma allurar rigakafin nan ko da a kaddara cewa rigakafin ce da gaske take yi tsakaninku da Allah muna cikin yunwa muna neman maganin ciwon kai ga wannan yana amai yana gudawa ga wannan tana naƙuda babu magani ga wannan yana fama da gaiwa za a mai aiki ba kuɗi ga wannan yana fama da kaza ba za a kawo taimakon magani da za a warkar da marasa lafiyan ba sai waɗanda ya ba su kamu ba yanzu za a fahimce ka irin wannan halin yanzu za a fahimce ka a waɗannan halin ko da haka duk wani shugaban karamar hukuma makaryaci duk wani gwamna makaryaci duk wani makaryacin minista ko kwamishina ɗan boko ne shi ko likita wallahi ina da kabalanta su ai in turo shi nan nan daga kaduna wani yazo wani zai nuna abokai nake shigo mu zauna da ya kuma ya duba sai ya eh to abin da zamu je ga lambar waya ta ga kuma in ka nake a'a a cikin wannan mu yi magana allurar rigakafi da kuke bayarwa cuta ce ka zauna ni magana duk hujjojin da zan kawo maka suna nan tattare da ni kai kuma ka kawo mini hujjojinka a kan maganganun da muke wai a ce ai shi dama dai ya zo ne a ɓangon sa tun daga kaduna za ka zo mu gaisa ka ce kun zo ne a kan an ina so ka allurar rigakafi na ce kwarai da gaske ina so ka ta na ƙarfe. yanzu ya rage ka zaunar da ni in nuna maka dalilai na sannan ka yi min bayanin yadda dalilan nan na za su zama ba haka ba sannan ni kuma in nuna maka haka ake tattauna ba muƙabala kenan ba jama'a su ne tattauna ne na fahimtar juna bai sake a zai shekara biyu kuma yake ku je gidan rediyo ku je jaridu kuna karya don mu ba mu da gidan rediyo don ba mu da jaridu wannan ba zalunci ba ne ko da haka duk wata yarinya yar sakandare ce ko ba yar sakandare ba da ake saka mata wata rigar ɗan wuta tana yawo da ita tana ɗiga ƴaƴan musulmi wallahi azimi ta tuba kuna yaɗa ɓarna ne ɓarnar da ke nan da shekaru arba'in ko hamsin bayan mun mutu ƴaƴan mu da jikokin mu za su su bayyana ita ce ɓarnar da yanzu take faruwa yanzu cutar ƙanjamau haka aka ta ana ta yaɗa wa mutane ta da'awar cewa ana mutane lamba allura gana, da ɗan rani da sauransu ta haka aka ta biyu ana yaɗa wa mutane inda haka da jama'a ya za a yi cutar ƙanjamau a ƙasar Amurka ta fara amma ta fi muni a afirka fiye da ko'ina me yasa kuma an yi wa iyayen nan wannan allura tun suna ƙanana sun yayi gari sun girme suna ta mutuwa an ce saboda saduwa ne don haka in har za ka sadu sai ka sa kwandon ka ji irin wannan abu mafi muni da ka kai shi ne wai a wanke kwakwalwar sarkin musulmi na fito sai ya fito wai yana kwanton a kan wai a ji tsoron ƙanjamau ba na jin tsoron ƙanjamau ko misali garatin Allah nake jin tsoro ba na ji tsoron ƙanjamau sarkin musulmi ya fito gidan talabijin network NTA yana cewa wai a daina zina saboda wai kada a kamu da cutar ƙanjamau wannan ba aibi ba ne jama'a aibi ne sarkin musulmi waye ya taɓa ganin sarkin musulmi yana karanta ƙur'ani yana tafsiri ko yana karatun hadisi ko yana karatun tafan kakanni amma sai a saka sarkin musulmi a kan kujerar sarkin musulmi suna nan fa suna sa a NCA network duk wanda yake kallon NCA network ana labarai ana tsakiyar labaran karfe tara na sai ga sarkin musulmi da manya manyan kawo sarkin musulmi suna cewa a daina zina saboda kun ga wannan cuta ka za ka za ka za. ba za a yi wa'azi ba a ce a daina zina saboda tsoron Allah ko saboda tsoron cutar ƙanjamau duk wanda yake tsoron cutar ƙanjamau munafiki ne idan ne za ka ji tsoron cutar ƙanjamau ka ji tsoron Allah cutar ƙanjamau in ta kama ka ta yadda ake da cewa yankan farce zuba jini menene sai ta zama maka alheri sai ta zama maka sanadin mutuwa ta shahada idan kuwa ta kama ka ta hanyar zunubi don me za a ji tausayin ka to don me za a ji tsoron cutar kanjamau don me za a ce sarkin musulmi ya fito yana faɗa kan haka to da haka suka bi suka yaɗa yanzu cututtukan da suka bi suka kunsa kuma a cikin wannan ko kuma sai nan da shekaru in sun tashi sannan za a cewa a afirka ne a afirka ne a afirka ne wannan kano ya cije ya cije ya cije sai da suka suka kawo kansu haka za ka yi karya haka ce wai an gano babu wata cuta Ƙarya ne kamar yadda muka ce mun matsa malaman bidi'a sun matsa to gumurzu ya yi gumurzu muka ce ko a zaunar da mu mana in ina son gaskiya to abin da muka ce yanzu duk wani ɗan boko maƙaryaci shi wani takadarin ɗan siyasa idan waɗannan irin wa'azozo sun yi zafi ƙarya kake ka ce za ka hana ba ka isa ka hana wa'azi ba amma abin da muke faɗi shi ne a zauna a kawo mana yadda aka yi wannan allurar rigakafi ta zama ba cuta ba ce mu kuma za mu kawo dalilai a ƙasar amerika dokar ƙasar amerika constitution na ƙasar amerika yana cewa allurar rigakafi da ake kankaɗa wa yara tana da haɗari don haka dokar ƙasar ta ba da izini in har za a yi waɗanka za a je maka da takarda ka sa hannu za ka sa hannu amma da sharaɗin in wani abu ya sami ɗanka za a biya ka biya haka ake a ƙasar Amurka. a ƙasar Amurka, wannan yana kan website su suka saka da kansu sirri ne na kwamfuta na intanet na kasar na gwamnatin kasar amerika game da matsala allurar rigakafi din nan www.thinktwice.com slash html ka je ka duba wannan don allah ka gani idan da ka samu a kan wannan website da da sun ji mun asirin sai su kawar da abin allah kun makara farauta kun makara dan zaki ya girma idan sun ɓoye ka suka je waɗannan website da muka ka ɗazu na sat ka je ka sa kawai tun kuwai ka buga go zai watso maka ainihin eh, abin nan eh, eh, waɗannan kanun labaran sai ka zaɓi wanda kake so sai ka buɗe gaba ɗaya ku sani da cewa ƙarya ne kuma ka rubuta akan abu akan intanet har abada ba zai faru ba ko an tare shi bai faru ba idan kuma akwai wani da yake ganin zai iya rubutawa ya tsare shi da kowace irin dasta ce ko ya tsare shi da duk wani sakewa ko duk wani abu ya ba da mulki ɗaya za a sake dawo da shi kowane irin abu ne kai fasaha ta kai na yanzu a takarda wannan ka rubuta abu ka kona ta ƙarmus inda za a sami tokar ta kayi kuskure sai an dawo da rubutun to balle abin da ka rubuta a kan intanet ka rubuta ya ka zo ka share ko ka kawar wai dan ka ji an tona asiri ka riga ka makara ko ka yi kuskure tun da ka rubuta tun farko saboda haka jama'a kar wanda ya sake yadda haka ya ɗansa allurar rigakafin nan kar wanda ya da wata yarinya ta gansa ne ta kasa samun aure ta je ya bata naira ɗari bakwai da hamsin naira dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin naira dubu ɗaya da ɗari bakwai wai za su rinka zuwa suna canza ɗaya ƴaƴan musulmi kar wanda yadda aka yi ɗansu ko ƙarfi idan abin ya yi abu ku kai mu ku ce mun yi gwamnatin ku ne su muna kawo cikas mu gabatar da dalilan mu je da lauyoyin mu ku je da lauyoyin ku a tsaya a yi shari'a idan kuma abu ne na ilimi ku je ku kira likitocin da kuka yarda da su mu je mu zauna da su su zo su iya ƙaryata mu amma kawai ce ku ce kuna jin mu irin malaman ku da kuke tura su ne muku rubutun sa da guri da laya za ku ce eh, malamai suna saka baki akan abin da ba ruwansu waye ce maka malami ba saka malamai ba su ne masu mulki ba ba nan muka zauna muka ta muku kanton da in ba dangin iska ne ko kwa zauna mu ba nan muke muku kanton da malantar ba a wurin mutanen da kuke abin da kuke cewa yasa ce eh, malamai na sa baki amma an lokacin zaɓe ya za ku zo ku ce mu sa baki a zaɓe ku kuma a mulki ku ce ba za mu saka baki dai ku in da ku sun yace wannan Allah ya kiyaye to saboda haka ga shi dai yake duk is a simple formula wannan ka'ida ce mai sauƙi, Isa ne yake but even an American child can understand dan karamin yaro a America ma zai iya ganewa this is the formula of leave and let leave. ka'idar ita ce in kana so ka rayu to ka bar kowa ma ya rayu ne Allah yake wala kun sun tufafi ce, duk wanda ya san in ya kashe za a kashe shi zai kashe to saboda haka amurkawa in kuna son zama lafiya ku bar mu mu zauna lafiya idan ku har kuka ki bar mu mu zauna lafiya to kuma ba za ku zauna lafiya ba ya rage munafukan malamai su kuma su san haƙiƙanin faɗan in ba haka ba su zo na saka baki in ba haka ba to abin da yake faruwa a iraki dai kuna gani duk malamin da ya saka ya san zuciya shi ma sai a rubuta sunan shi ana nan sai ku ga shi ce an tafi da shi da ɗaliban su guda saba'in da tara to Allah ya kiyaye wannan takaitaccen bayani kenan dangane da cewa wai mu salafiya muna kai hari muna kasa mutanen da basu su da bisa ba ya ne sai ga mu aka yi ya annabi ma ba haka kafiran suka ce ba cewa suka yi ya yaɗa musulunci ne da mai da takobi idan ba da takobi annabi ya yaɗa musulunci za a sami kirista a iraki za a sami kirista a kuwait za a sami kirista a ƙasar masar zuwa ake a yi wa'azi in ka ga rana ka musulunta shi ke nan tamimin dari kirista ya musulunta to da ƙarfi ne ake yi amma haka suke ta yada suna cewa da ƙarfi ne aka ci da ƙarfi ne aka ci da ƙarfi ne aka ci inda da ƙarfi aka ci da duk duniya yau ba a samu wani balarabe suna bin addinin kirista ba amma da wa'azi ne in ka yarda ka karba in ba ka yarda ba shi nan. don haka a ƙasar iraki akwai kiristoci da yawa a ƙasar masar da yawa a ƙasar kuwait da yawa a ƙasar lebanon da yawa a ƙasar Filistini da yawa saboda ne saboda musuluncin an karɓe shi ne ta hanyar wa'azi amma in suka koma tarihi ne suke rubuta musulunci ya ci ne da ƙarfin tsiya musulunci ya ci ne da ƙarfin tsiya jama'a mun fahimci wannan da kyau to saboda haka abin da ni kullum nake cewa dan daga ƙarshe a ƙasan wannan tambayar an tattauna da shi isama akan irin waɗannan fatoyin na malamai kullum matsalolin da ake fama da su shi ne shiɗanin malamai waɗanda sai za ɗan ba su kuɗi su ke nan su yi fatawa ta son zuciya in ba haka ba ana kasa musulmi masallacin baitul maqdisi a shiga a tattaka mutane a kasa mutane a wulaƙanta mutane duk an yi shiru akan haka amma da zaran wani ɗaya tashi ya ce shi bai yarda da abin nan da ake ba madadin amara miji baya sai kuma ake a wai haka haka ba ta kamata ba wai haka ba musulunci ne. to yaya ne musulunci musulunci sai ko kuna ji kuna gani ana kashe musulmi sai kun shiru ana kashe musulmi a Filistin ana kashe musulmi a Iraki ana kashe musulmi a Kismet ana kashe musulmi a Afghanistan ko ina ana kashe musulmi yanzu nan kasar ku dubi abin da ake jama'a kuna jin idan ku yanzu na zamanin yanzu kun yi shiru kuna jin ƴaƴan ku nan gaba in suka biyo baya suka ga irin masaka da aka a abin nan yalwan sandan da jas da shagani da lagos da zangon katar kuna jin waɗannan abubuwan tarihi zai manta ne a lokacin ne in wani ɗaya tashi yake kan bai yadda ba nan za ka ji malaman Najeriya a ce majalisar sarkin musulmi ta fitar da fatawa cewa haka bai halatta ba amma abubuwan da duk aka yi wa musulmi gaba ɗaya babu wata fatawa da ta fito ta ce lallai sai an hukunta waɗannan mutane ku ga zamani lokaci shi da kansu ya rinka bi yana kasa musulmi yana buga bam a gidajen amma kama shi aka yi kawai dukansu an ɗan rike shi ne ta ba ta hukunta shi aka yi ba ai hukun shi ne kafin a hukunci matan arna suka fito suka cika titunan kabila suna zanga-zanga suna cewa ba su yarda ba me aka yi Ya ka fako shi ba ka fako shi sai kuma aka naɗa mai shi ne mai martabar sarautar gari gobe me yasa wani ba zai yi ba ina malaman Najeriya ina majina ta fatuwar malaman Najeriya ina majalisar sarkin musulmi ina manya-manyan malamai masu rauni da karbi da ƙari ba za ku fito ku fatawa ba an a yanzu ana nan aka samu wani matashi ɗan shekara ashirin da biyar ko hamsin ko kaza ya ce sam ba za a yadda ba da haka duk arnan nan da suka yi laifin nan da duk shugaban ƙasar da ya tsale su to jinin ya halatta a sunan bakin wake a wuce da ke lahira lokacin kuma za a zo ana cewa ya haka bai halatta ba a musulunci a yi kaza kaza islam su peace you are islam does not mean peace islam is a total submission to the will of allah duk wanda yake islamu ne shi even literally he is wrong al-istislamu huwa al-intiyadu lillahi da ta'ati wa tawhidi duk wanda yake yin ma'anar musulunci zaman lafiya kariya ne assalamu shine zaman lafiya idan kana son zaman lafiya to ka yadda da assalamu shine Allah amma ka je ka kasa musulunci. ka kusa ɗan uwanka musulmi a yi lakanta sai kuma ka je ka ce addini addini wai ba nake zaman lafiya ƙarya ne islam is a total submission to the will of Allah cikakkiyar sallamawa ga Allah ita ake kira musulunci ko literally islam does not mean peace a ce islam mean peace haka suke yi sai dai peace na yake Allah ya kiyaye to waɗannan kaɗan daga cikin irin ainihin shubuhohin da ake kawowa kenan dangane da ainihin salafiya kenan shubuhohin suna da yawa suna ƙaruwa da gargadon yadda zamani ya tafi da gargadon yadda mutane suke fahimtar da da'awar da gwargwadon yadda makiya suke ainihin kawo shubuhohi jama'ar musulmi bayan wannan akwai matsala da muke so zan ƙara tattauna mana matsala dangane da salafiya da shi'a a Najeriya. A yau an yayi gari ne salafiya mu kaɗai ne muke yaƙar shi'a da an shi'a ƙasar nan. Munafinci ya hana daga ɗan uwan mu ahli sunna su fito su goyi bayan mu akan wannan yaƙi. Har idan ɗan shi'a suka zage mu ko suka yi mana sharri ko suka dake mu ko suka kasa wani. Sai ka ji a cikin ƙungiyoyin ahli sunna wasu sun fito har murna suke har dariya suke yi. wannan ne kuma munafunci ya hana su su fito su nuna abin da shi'a suke ɓarna ne ko lokacin da abu ya rikice a lokacin ne kuma za a ce wai yaya za a yi shi dan ɗari ya da abu su siddiq ba zai zage shi ba ya yadda da umar ya yadda da kaza amma yankin da in ɗan shi'a ya buɗe baki yana zagin abubakar da umar da usman yana zagin aisha da hafsa to ahalin sunna na jin haushi to bari dan dariƙa ya rufa mai asiri bari ya bashi masallaci bari ya bashi makirofon bari ya bashi don ya ɓata wa ɗan ahalin sunna rai to shi ne ƙarshen tuka tuka tuk sai ta rikice musu a sakkwato masallacin dallo yan ɗariƙa suka ba da dukkanin dama da ɗan a har suka yi ƙarfi to sai suka yi kukan kura suka nemi su wadda wani gefe shi ne su yan ɗariƙa suka ce ba su yadda ba shi ne aka buga wannan yaƙi aka ba ta kashi gama mun gane wannan da kyau ko haka kafa wasu aka raina ta wasu to a lokacin ne wasu kuma sai yan dariƙa suka ba suna lalaban hujjojin mu wasu suna cewa ai suna zagin sahabbai sun ce sai ari ari da kasan suna zagin sahabbai ba sai ga buhari sirgawa sarkin malamai na sokoto ta fito yana cewa suna zagin sahabbai ne kowa ba su sahabi ba ne yadda sai ya ɓaci sahabi shi ne shi aka ɓacin sahabban daga sani da yake ya ɓaci sahabi ba su yadda shi ne shi aka ɓacin sahabban kana ji kana gani saboda munafunci to wannan matsalar kenan to a tsakani da Allah ta kama zai zuwa wani tarihi a yau wato matsalar yara ƙanana ɗan shekara ashirin sha takwas ashirin da biyar duk waɗannan na kira su yara ƙanana ne saboda ba su san haƙiƙanin wannan dambarwar ba amma zan juye ta a yau kamar yadda na sha juye ta a wurare kuma ina aiki ya ce ba a ƙarya kusa da gida ai nan hangen mu ne a nan aka aike ni in daga nesa kake ji wannan maganar a mutuwa ake yin ta kuma kullum kana jin ina cewa albani dan mutuwa to ammuciya nake yin ta tsakanin iyayena da kakannina da malamaina da kannina da yayyena da dangaina da kowa nawa ai ba a tsaya kusa da gida kuma ko matsalar mu tsakaninmu da yan shi'a mutane sun kasa gane waɗannan mutane sun so su ci alamar musulunci ne muka ce ba za mu yarda ba to ba za su taɓa yarda su fito da haƙiƙanin al'amarin ba sai su ce wai ana yaƙar shi akan gagarmayar musulunci karya ne ni da nake magana yawancin ɗan ƙungiyar izala har sukan ji aiki na na ce ni ba ɗan ƙungiyar izala ba ne ni ba ɗan ƙungiyar ba ne ɗan boko ne ni ɗan boko kuma harkar musuluncin sa a nasa ke yi kowa ya san wannan duk najeriya wanda yake boko ya san ya harkar nss tun daga 1960 nan da aka kafa ta har zuwa yau har ta zama nss sun tana a sun institution jami'o'i da manya-manyan makarantu har MSS yanzu tana shiga sakandare da firamare, har MSS tana shiga area council da sauran MSS ne ke tafiya manufar MSS kuma shi ne tabbatar da addinin Allah a bayan ƙasa amma hanyar da za a bi shi ne ɗaliban da ke karatu a makarantun boko waɗanda ake sa rai su dawo su zama manyan mutane abu a musuluntar da su yadda ko sun zama manyan mutane sai su dawo su ci gaba da yin musulunci sannan ita ce babbar manufar NSS saboda haka a cikin harkar NSS ba magana kungiya kaza mazhaba kaza tariqa kaza musulunci ake ƙur'ani da hadisi a cikin NSS to amma dole tafiya tana da shugabanni akwai shugabannin NSS akwai officials akwai kaza ana cikin wannan tafiyar ne aka zo aka kafa gwamnatin musulunci a iran haka aka kira ta a wannan lokaci sannan sai ta tattara wasu official nata daga ciki akwai ibrahim ya akub shi aka tura su suka tafi iran suka yi murna suka yi godiya suka yi gaisuwa ga mutanen iran akan cewa idan har wannan tafiya ta yi daidai to za a ci gaba da taimaka wa juna tun da mu ma manufan mu tabbatar da shari'ar musulunci a bayan ƙasa da aka je aka dawo sai su mutanen iran suka zo suka yi godiya kan an mutunta su an yi musu murna su daga nan sai suka nemi cewa menene nss ke bukata nss a bisa harshen wakilanta sai suka ce su suna bukatar su tabbatar da musulunci ne wanda ɗan hodiyo ya tabbatar don haka kusa ta farko aiki na farko shi ne suna son su buga littattafan ɗan kodiyo su ta karantarwa yadda manufa ɗan kodiyo za ta yaɗu sai a zo a tabbatar da tsarin gwamnati irin na ɗan kodiyo ne mutanen nan na iran suka ce a su abin da suke so za su aiko da littattafai daga iran na ba mazhabin shi a ja'afariya za su ɗibi wasu daga cikin emerson su tafi da su su je su karatun shi'a a zo a yaɗa shi'a da su sannan emerson suka ce a'a idan yanzu ma a malikiya na ka je ka ɗauko wata malikiya na ana rikici balle ka je ka ɗauko wata manhaba da wata aƙida suka ce ba zai yiwu ba to suka ce to in har haka ne to mu kuma da zamu mu taimaka muku ku duba waɗannan littattafai ba sai suka ce tun da haka ne yanzu abin da zamu yi to sai dai a tsaya ana zumunci ku kuna na ku shi'a mu ko muna na musulma amma manufar gwagwarmaya ta yi ɗaya to an tafi a haka shi ne zazzaki ya lallaɓa sai ya zara jiki sai ya tafi iran sai ya je shi sai ya karɓo gina shi zai yi sai ya zo yana tafiyar a ƙarƙashin ƙasa da nake gwagwarmayar musulunci amma ta ga dakon da ya ɗauko to duk waɗanda suka gane sai su mai tawaye duk waɗanda suka gane sai su mai tawaye haka ake ta tafiya ana ta tawaye har zuwa yau haka tafiyar take to mu da muka rage mu faran MSS wasu na makarantu wasu na cikin garuruka wasu na ainihin wuraren harkokinsu gaba ɗaya su aka ga tafiyan nan da za ta yi ba nan nake sa rawani na 1980 bakin rawani na iraka anguwan nan in tafi masallacin abu kan nake yin sallah yau shekaru ashirin da biyar da suka wuce duk anguwan nan ɗan uwan mu yan na ce mana suke mu shi'a ne mun kuma ba shi'a nake so ba ko gugurmayar musulunci nake so bakin raunin maman gani ne a wurin ɗan hodiyo a iya usunna sababban wanda ma a iya usunna mai gani har ma lai bakar gudu na ce musu ku dole cewa yaran nan yan shi'a za su gane ku jahilai don babu shi'a a cikin tafiyar to daga baya da gugurmayar shi'a ta taho to sai ya ga abin da zai yi ya ɗauki NSS ya yaɗa shi'a da ita ba shi ne sai kai ke gefe guda NSS ta ci gaba da tafiya kamar yadda take har yau shi an ci da shigo cikin NSS ba duk wanda ke son shi an ci ko a yanzu a tasirin institution a manyan makarantu sai dai koma gefe guda amma bai isa ya shi an da NSS ba to yara ƙananan in suka taso sai suna ganin me yasa ne albani ya malamin mu malamin ku ya ce ta amanar musulunci ne yasa muka ce ba za mu yarda ba amma matsalar da ta faru albani shi kaɗai ne yake waɗannan maganganun sauran waɗanda suke tawayen su damejin da zai ciye musu ya ja musu da ke karatu ba mu ko muna nan muna buga gwagwarmayar ko muna karatu muna buga gwagwarmayar muna karatu sauran da suka tawaye suka ce ba za su karɓi shi a sai dai a ci gaba tafiya a kan NSS sai zama su kuma babu karatu babu karatu kuma ba su yaɗa manifesto mu kuma ba tariya muke ba tun lokacin da muna karatun ana gwagwarmayar muna karatun ana gwagwarmayar na haka da gwajar mai ja ta koma shi an shi muka ci gaba da yin musulunci ta ina sauran suna nan jankane amma babu wanda ya karatu karatun da zai fito mukabalanci jama'a shi ne matsalar kai kana cewa me yasa albani ya matsa malamin mu wallahi inda musulunci ya tsawaya ba irin sharrin da ba a yi mana ana danganta mu da shi mun ce wannan bai dame mu ba amma in dai zai tsaya mu ci an ci wallahi alazim da ba mu tsale ba sannan yanzu ya sa ƴaƴan jama'a suka bar makarantun boko ga bashir umar ali ɗan gidan alƙali kuliya na kano mataimakin zai da ne a lokacin electrical electronic ne ke karanta yana 200 level a audio very sharp and smart ya bar audio su wajen tamanin da hudu ko da shida tsakanin maza da mata ya ce musu kafirci ne da suka bari shi kenan shi Allah mai gaba dogo su zarban suka je suka ɗauke shi aka tafi aka karantar da shi ga shi nan ya digiri na ɗaya na biyu na uku har ya da yanzu yana karantarwa a BUK yana da masters shi, ya zama dokta yanzu a hadisi shi Allah ya mai gaba dogo wannan tarihin da nake faɗi idan kana shakka ɗauki kasaɗin ka je ka kai Bashir Umar Ali ɗauki kasaɗin ka kai Aliyu tukur-tukur yanzu shine limamin tukur-tukur ɗauki wannan kasaɗin ka kai Dr. Ibrahim Ahmad Aliyu duk waɗannan suna da rai ai ko sai da kisan kai ko sani ai biyu ake nema to balle nan tarihi ne mutum biyu uku na kawo kuma duk suna nan da rai to wannan irin tafiyar a haka ta taho sai aka ce sai a rufa a yi shiri sai muka ce ba za mu rufa ba sauran suna son su irin waɗannan abubuwan amma wallahi azumi da yawanci ne za su faɗa ina hujjojin ba su da to wannan tafiyar da ta kai haka sai ya zama muna da kasusuwa da bayanai da abubuwa jirgin na shaida a kan ƙazafi da zagin sahabbai da matsaloli da ga sunan sun yawa to ana nan ana wannan tafiya sai wasu suka gangare suka ta tafiya iran suna yi karatu da suka yi karatu sai kuma suka dahi karatu na gaske a shi'anci sai suka dawo suka sami shi kuma zai shi ne da kujera ta shugabancin shi a shi ake ta aikowa da komai ko kuma da karatu ko sai suka ga ha mai tudo work babu da shop which can business you do da san bugu garbi da karban kuɗi a sai suka ce ba za ta yi ba suka iya yadda za su su su gantar da ƙasar iran ta fahimci wannan ta biyu karatu ba shi ne sai suka ɗibi kasusuwa na na karatun littafin min hajji sunnatin nabawiyya shi na kadu kalamin shi akil kadariya sai suka aika iran suka ce to gashi ku tambaye shi yana iya wannan mutumin rabbi a a to da ba iya wannan bai gaban shugabanci ba ne sai aka kwace mukanan ne sai aka ba su hamza lawal ga sunan a sun suke karatu a rediyo na garfan sun suke kaza sun da sun suka yi karatun na shi'a shi kuma da zai iya ba to wannan zafin da ya zafi ke albani ya yi ta aji shi ne aka ce to a samu wani abu da yawa albani shi ne shekarun da suka wuce haka ɗauko tarihin wata mata a don ta yi cikin soje ta haihu ta yi kaza haka kwaɗa a jarida aka ce albani ne to a nan dai nan ce anguwar samu nan ce anguwar su matar don allah matan nan in tana jina ko uwarta ko ubanta ko wanta ko kaninta ko wani mata idan domin nan wurin ya tona asiri ba a yanzu kada allah ya musu gafara duk wanda yake da shaida a kan wannan abin amma an kira da abin ce an yi ya fito kwanan an a ya kusa da gida muna jiran kunan da shekaru ɗari masu zuwa insha Allah jama'a mun gane wannan da kyau to zafi ne zafi to wannan ɗaya daga cikin gumurgu kenan ta, damage banda damejin da muke musu kan intanet ku je ku bincike su ku ce ya muku gaskiya wani damage ne sa albani suke musu kan intanet akan ƙarerayin da yake yi In yi alisa eh a rusa muslim network kaza kaza in ku je ku tambaye ku ce malam ka ji tsoron Allah ka gaya mana gaskiya ya sa ya'yan mutane sun bar makarantar boko yanzu kuma ya tura nasu sun tafi karatu ‘ya'yansu ƙanana akwai makaranta tana nan nan wajen falladan tana nan nan bayan masallacin izala na zariya hotel sunan makaranta antigrade antigrade a nan ya ɗibi ‘ya'yansu yanzu ba tsabar boko babu makarantun da ke boko suna hada da musulunci amma bai yadda da musuluncin su da gwamnati kai wa arewa ƴaƴansu suka je wata matsala ta hada su da matsala ta hada su har sai da ta kai area commander da ya tafi alhaji suleiman sai da ya kai ya sa baki an kusa ɗiɗi an sanda a kai yaran su sun je ba su hayaniya don me za a kori ƴaƴan malamin su kaza kaza sai kwashi ƴaƴan ya dawo da su tabo kariza boya nan ma makarantar arniya ce ta mallake ta babu wata makaranta nurin huda ko nurin islam ko wace ce ko irshadi wace ce a cikin zariya ko a yankin zariya da zai zuba su ko kuma kuna can ƙauyuka zama bimawa zangon ɗan banne zangon yane ne kuna can ko kuma kun ba karatun boko an ce muku kafirci ne an gane wannan da ko sannan ku tambaya ɗanki muhammad yana ina yana karatu ina yake karatun boko babban ɗanki to ku kuma nan an an ce muku haramun ne ku kuma na ya tafi ingila kan wurin kafirai na asali original ku kuma nan suna gwamnan da bola gwamnan da wuce an ce muku kafirci ne to ku aina waɗannan abubuwa wannan irin mutumin ne cancanta ce zama shugaban gwamnati sanda ya riman da kure kafa shari'a mai yan shi'a suke cewa a shari'ar musulunci makon da yake zazzaki ya je yawon yariman da kura mu baya'a makon da yake ya je an ibi kuɗi an ba shi an ba shi mota yariman da kura kan ba namu ne ba mu ne masu shari'a ba ba mu muke ta mai shari'a ba mu ne da mu baya'a yariman da kura aiko to makon da yake ya je an kawo jib da kuɗi an ba shi ku je ku tambaya gaskiya ne wannan in ba haka ba ku je ku tambayi wa kala kwamishinan addini na jihar zamfara amma kuma nan ko kuma a ƙasa nan ko an haɗa ku da jarida ana cewa a tarihin musulunci ana zagin shari'a nan nan nan gobe gida na jihar ta suka yi aji suna cewa a tarihin musulunci to ba mai gidanku ya tafi ya yi mu baya a ga gwamnan zamfara makon da ya wuce ba mu baya a shirya gwamna da ƙarfi. Eh? Eh, eh dan kalla ne gwamnan zakara to yanzu dai dan kalla ya zama shi ne amirin mu'mini ne naka to dan Allah jama'a waɗannan abubuwan ne na gari a ce ana musulunci ana zaluntar mutane ana cutar ƴaƴanmu jama'a tsakani da Allah sai ku ce ana zagin malamin ku ba na zagin kowa amma muna fitowa da duniyar musulunci ne hakika ta gani amma sai muka ce duk abin da muka faɗa in ƙarya ne a yi prison ɗin mu a tabbatar mana da a wannan abin ƙarya muke yi ko ba daidai ba yara nawa ne yanzu a nan sun daina karatun boko idan harkar siyasa ta zo ba don sun shi ta zagi shi ta zagi ko ba babban malamin ku ya biya mu baya a ga gwamnan zankara. wannan zankara kan ainihin nan za mu zo mu kaddamar muku da ke wata rana insha Allah mu ce ko shi ko Buhari shi ne ɗan takararmu wanda muka tsayar shi ne Muna in muka haka muka ne muna abinci da ganda na abin da muke a kai ne to amma abin da aka ce a shari'a yanzu in a shari'a aka kafa a zamfara yanzu gwamnan zamfara in ya zama shugaban kasa kuma duk kasar zai kafa amma kuma shi yanzu ya je mu baya to ana bibiyan ka ku ku je ku yi tunanin waɗannan maganganun da aka faɗi ku je ku yi tunani Kuma da mai sama da shekaru goma sha biyar da suka yi in mun yi irin waɗannan maganganun wasu, hankalin su yana tashi su daina magana da mu su yi kaza su yi kaza sai bayan shekara biyar kuma sai su dawo sai su gane bayan sun cuci kansu shekara ta ashirin da biyar za ka je ka shiga jss one wani? ka je kana tuni sai musu ƴaƴan jama'a ka yi girma to shi kenan sai mutum ya koma yana ta kame kame ba yadda zai yi amma wallahi azimin wannan musiba to sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu zo da wasu bayanai musamman da suka shafi ainihin shi'a dangane da maganar da aka yi ai salafiya ai salafiya dan duk kan da ke Najeriya yanzu wannan maganar jama'a wallahi ko ka ko ka so su ne naka kuma duk inda ka kai ka komo duk san zuciyar da malaman ka suka saka ka a kai salafiyan su za ka dawo don har abota mahmudu bin allah gafarta mai ya rasu cewa yake ba za ka taɓa fahimtar qur'ani da hadisi ba sai ka bi fassarar malaman farko wannan da a wacce muka zo muna rayawa yanzu sai kai ka zo kana gaba da ita sai da ya zama a nan tudu ya da zariya da ɗan ƙungiyar izala da ɗan shi'a sun haɗa kai suna taro a ɗaki ɗaya suna taro masallaci ɗaya da ɗan izala da ɗan a wai za su yaƙi ɗan salafiya a nan tudu na bazariya. to muna binci dai daidai ne mu dai kan muna nan ga ta'abibi mun haddade ga ga idda da ayar mu take kul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa na ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك